Awit, Kabanata 26 Ipahayag mo ako, Yahweh, na walang sala, pagkat ako'y matuwid at sa iyo'y lubos na umaasa. Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Pag-ibig mong wagas ang aking patnubay ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapay. Di ako nakikisama sa walang kwentang tao. Hindi ako nakikiisa sa mga hipokrito. Ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumuhian at ang makihalo sa kanila'y aking iniiwasan. Kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan sapagkat naroroon ang iyong kaluwalhatian. Sa parusa ng masasama, huwag mo akong idamay. Ilayo rin sa parusa ng mahihilig sa pagpatay, mga taong walang magawa kundi kasamaan at palaging naghihintay na sila ay suhulan. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Ako ay ligtas sa lahat ng kapahamakan. Pupurihin ko si Yahweh sa gitna ng kapulungan.